بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وأنا شيني مجلس منشدك نعم نعم cikin littafin mu'jamu alfaz al-jarh wa ta'dil na sayyid abdul tarajim da malam ya kawo an karanta guda biyu ko farko ya kawo abdurrahman ibn abi hatim ko sannan amur salah ya kuma alhafizu zahabi sannan yace ce huwa shekul imam alhafizul humam mufidu sham mu'arrikhul islam ناقد المحدثين وإمام المعدلين wal wannan kalman ta shure ta ba majruhin wannan ba za ta shiga nan gurin ba ai sabida wannan bari mu koma sarf nata mu gani Wannan za ta shiga jaraha menene ismu fa'il nashi jarihun farfa bi wawin وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي تعامر مذنب عامر علم نمذكر مذنب كما وصفني مشتق غنبا تجارح نجا جرحا لكن شما وصفني مشتق to aljarihu ismu fa'il ba to zai yi mu kawo shi aljarihuna haka ne ko yaya zai yi mu kawo ta aljarihuna tun da zai yi mu kawo ta aljarihuna aljarihuna ismu menene ismu fa'il اسم المفعول ما زي زمان اسم المفعول مجروحون کو مجروحون تو الجارحون اسم الفاعل المجروحون اسم المفعول محمد كان غيره الجارحون اسم الفاعل المجروحون اسم المفعول کو تو جرح فعل جرح يجرح تجريحا من اسم الفاعل ناشي مجرح اسم مفعول نعم مجرحون daga ne ba mujarra kuma sai ka ce mujarrihina ta wannan majruh majruhun wannan na jaraha wannan ismul maf'ul na jaraha ne aiko mm-hmm. yawwa to nan mu kan me zamu ce tun da dai ba za ta shiga ba kaga kuma da a ce zai yi shi jarahan nan ya zo a jaraha yi jirihun fahowa mujirihuna mujirihina mujirihuna mujirihina to bai zo haka ba saboda in kaga jaraha ya biya bukatanka sai dai ka ce jaraha ko iji taraha am hasibar ladhi na ji tarahu sayyati haka ne ba hmm. eh, aljurhu aljurhu mai ne rauni hmm. jarh da jurh da sauransu wanda shi musallafi kawo to saboda haka tunda ba bata zo ba saboda sauran sun biya maka bukata to wannan ba zai yi ta zama ismin mafhum na ajiraha ba saboda su malaman abin nan din eh, mustalah din ko Al malamai na jarh da ta'dil kaga suna ce aljarhu ko aljarhu masdar ne haka ne to in ka ɗauka ismul fa'il na shi masdar kaga wannan jarh masdar ne na sulafi sulafi harfansa guda uku ne kaga inda ajraha yujrihu ijrahan an ba su kawo wannan da ya ce yace ulama'ul jarh wa ta'dil al-jarh kenan ismul fa'il sai ka ce jarihun ismu sai ka ce majruhun in ka kawo ta jin muzakkar salim kuma da zo kaji abin da aka fada to bisa ga wannan mu sai mu dauka na jarh kaga eh, imamul muaddilina wal jarihina wal jarihina ko wal mujarrihina gane wannan yawa imamul muaddilina wal jarihina kaga wannan shine zai fi tafiya da gurin in ka ce ka kawo wannan wazanin saboda mujawara ba zai yi ba ai saboda ma'anan za ta canjo gane wannan yabuwa saboda haka wannan yana ga sai a jara ta wannan kamar yadda yi gabata lakuba ne hausaf ne wadda su malamai mu'arrikhuna suna siffanta mazaje ko kuma malamai wadda sun kai makura a fannin ilimi daga al'imamu al'humam al'hafizul humam mufidu sham kaga mufi wannan shi na afada ne mufidu fahuwa mufidun mufidu shami kenan wadda yake wato ya amfanar da mutanen garin sham da iliminsa mu'arrikhul islam cikin shika-shigai na masu rubuta tarihin musulunci marihul islam ƙidul muhaddifin wadda ke yin naƙadi ga malaman da suke ruwaito hadisi imamul mu'addilina wal mujarrihina ko wal jarihina abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn uthman ibn qaimas ابن الشيخ عبد الله التركماني الدمشقي الشافعي شمس الدين الذهبي kaga sunan da ya shahara zahabi kowa dai zai ce maka zahabi inda ba gurin dalibai kaje ba kunyan shi da sunan shi dai fitanta tana da wahala daga kunya shine abu abdullah sunan sama kaga suna ne expensive name muhammad ibn ahmad mubashiran bi rasuliyatin ba ismuhu ahmad fardul arshi mahmudun cewa hada muhammadu muhammad ibn ahmad ibn uthman ولد في قرية كف kafar batna kaji sunan garin kafar batna wadda a cikin egypt ma akwai wani yanki ko kuma gari ne kafar sheikh kaji sunan gari ne ko anguwa kafar sheikh shi ne wani malami yana ba da labari kasan larabawa in suna magana in sun shiga wani guri sai su kawo wani abu kamar saka mutane dariya ya ba da labari na wasu sun yi barna a gurin sun je gurin wani mutum ya ce wa oh, fi kafar shaikh amma kafar shaikh walakin na shayatina kafaru abdulhamid kishi kenan wannan ولد في قرية كفربطنا سنة 673 يا أن ya an haife ددري شدة da saba'in da uku bada fi talibin ilmi hina balaga thamina ta asharata min umrihi kaji lokacin da ya fara neman ilimi abinda ake nufi a nan neman ilimi gurguzun ilimi kenan amma alkur'ani kam wannan dama dan abin gida ne wannan shi an fara ta ita ce foundation in an yi ta su in sun yi haddan alkur'ani ba cewa za su yi su je su yi musabaka ba in sun yi haddan alkur'ani shi kenan sai a shiga karatu shi ne abin da suke yi wadda a yau an rasa wannan manhajin a gurin wasu بدأ في طلب العلم حين بلغ الثامنة عشرة عشرة من عمره وتوجهت عنايته إلى علم القراءات كذا كرين سيكر إلى من القرآن قراءات كنا والحديث الشريف مال إلى سماع الحديث يكر كثا كراتون حديثي واعتنى به عناية فائقة سيه من إلى من حديث من توا ودت في صورا ما فائقة نفاق يفوق وانطلق في هذا العلم حتى طغى على كل تفكيره sai ya ci gaba akan neman wannan ilimin hatta taqa ala kulli tafkirihi sai abin ya haye duk irin tunanin da shi yayi kenan da ya fara sai ya kai inda ma shi bai saman zai kai wastaghraqa kulla hayatihi ba'da dhalika ya cinye dukkanin lokacin shi a cikin wannan ilimin فسمع ما لا يحصى كثرة من الكتب والأجزاء kaga ya ji abubuwan da ba za su kirgu ba saboda yawansu cikin littattafai da kuma ajiza ajiza akan da darasin mun da ya gabata mun jita, ta inda ya magana akan littattafai kutubul ajiza walaqiya kathiran min ash-shuyukh wash-shaykhat cikin malamai maza da mata da yawa ya hadu da su wa usiba bi-sharh wa usiba sharahi sai rashin wadatuwa ta same shi rashin wadatuwa kenan asali asharahu mai ci mai ci haka hausa suke cewa kam kana ma ashara sharihun wani larabe ne ba yake siffanta wata da tauraro a gabanta bashara sukumul hilali mai ribaran da ya dan kwanta min kafaririn ko faririn sharihin ce. sharihin fatihin fahuli akli kodi mutum wato yace in kaga watan kaga tauraron da ya sa a gaba Kamar mutum ne mai ci ya bude bakinsa saboda ya ci inabi aka yi siffanta ta yi wannan hannun dai kan kana lura akwai lokutan da in kaga wata sai za ka ga tauraro wani tauraro fari sol su tauraron da ya sa a gaba kamar su bakwai ne haka wanda ya saka a gaba wadda suna da sunaye dukansu in ji wannan to an ka je a shari'u wannan ismu alfa'il ko sifa mashabbaha asharahu wannan mastar din ne eh. shi yasa yace maka musifa eh, bai rashin wadatuwa da ilimin ta same shi fi sama'il hadisi wa qira'atihi gurin karatun hadisi da jin hadisin kawai mutum ya zama mutum ne wadda kamar mai ci ne a gurin abinci hmm. kaga mai ci in ya fara cin abinci to ba zai koshi ba sai dai cikin shi ta fara abin nan ciwo sannan ya ce to shi ganin bari a daina yanzu ko a cikin mutane a kama wanda zai ci in zai ci zai ci ci ci zai yi amai sannan ya bari ko to wannan shi ne ashara warafaqahu zalika tilata hayatihi wannan abin ta yi abota da shi duk tsawon rayuwar shi hatta kana yasma min unasin la yarda anhum har ya kasance yana jin karatun wata ilimin hadisin a gurin malaman da daga baya yana ji ma to wannan waɗannan gwara ma da ban je gurin su ba wato a ce ta ka ce wannan malamin ka ya karantar da kai ce wannan abin kunya a cikin mutane akwai irin wannan dama dama kai ɗalibi ne kuma mai kudayin karatu sosai wani lokaci haka za ta faru wani mutum ne za ka je kai karatu a gurin shi daga baya ika ce to wannan mun yi karatu a gurin shi ikon Allah to shi nan dai to ba yadda ka iya da dai babu lamban ta shiga ta zauna ورافقه ذلك طيلة حياته حتى كان يسمع من أناس لا يرضى عنهم قال في ترجمة علاء الدين أبي الحسن علي بن مظفر الإسكندراني ثم الدمشقي المتوفى سنة 701 أغني سبعمائة وأحد هنا إيه؟ نعم، نعم، نعم. ستة عشر أو السادسة عشر بعد المئة السابعة lokacin da yake ba da tarjaman wannan malamin ya ce walam ya kun alaihi dawon fidini ya ce wannan mutum ba shi da haske sa. hamala ni sharahu ala sama'i min mithlihi ya ce kawai kwadayin ilimin ne ta sa na je na yi karatu a gurin waɗannan wallahu ya sami hu ya ce allah ya ji kanshi allah ya fi mishi shi malamin ma kana ya khillu bis salawati ya ce sallama bayan ta akan lokaci ويرمي mil? بعظائم الأمور haka ne ba wannan sai mu ce wa yurma بعظائم ana tuhuman shi ma da wasu abubuwa masu girma in ka ce wa yarmi بعظائم الأمور to yana yin wasu abubuwa masu girma وقال في ترجمة شيخه شهاب الدين غازي ابن عبد الرحمن الدمشقي المتوفى سنة wa kana za siratin gaira mahmuda ce wannan fa ma abocin sira wadda ba abin yabo bane fallahu fi anhu Allah Ya ce shi ma yace Allah yafe mishi kataba anhu khalqun min abna'il balad yace mutane da yawa sun rawaito hadisi daga gurin shi bal innahu la yadhhabu bihi hubbu lil hadisi ila al ala asammi haka ne summun bukumun umyun to asam menene al'asam na kam sama kuruwa da ra'ayi gunzan wanda sai ka yi ihu tukun zai ji mai zurfin kunne no no no no no a'a bebe de mawaya fashin bebe da kamumu ko? no kan ya fanjin ma ai akwai waɗanda in kana zaune a gefen shi yanzu kai kana kallon shi kana masa magana sannan ya yi concentrating amma baya kallon ka kana magana kai ashe baka sani ba iska kake magana saboda baya ji sai kai ifu. Na'am. kamsu ba kuruwa ya shi haka ne hausan ko tabir ne kai ah, haka ne suka ce ka gudu kuma ah, eh. to to mun ji wannan ba al'asam mutumin yana da eh, tsawon kunne ko zurfin kunne to me zurfi da tsawo to duka kowanne ma dai hmm. al-mutawaffa sanata السادسة sadisata بعد المئة السابعة yace qara'tu alaihi bi aqwa sauti fi udhunihi kaje ina karatu sai in dinga ihu a kunne shi laqad harasa adh-dhahabi ala ar-rihlati ila al-bilad al bil ulama ya dinga yawo gurin neman garuruwa wadda take cike da malamai al-amira bil ulama lakinna walidahu lam yushajji'uhu alaiha amma farko farkon lokacin sa mahaifinsa wato baya sa shi kwazo gurin ya yawo na karatu kaga kila wani issues wadda misali mahaifin ya ga yaron yana masa amfani sosai wasu abubuwa dai wadda ta saka shi mahaifin baya so yaron shi shi zahabi ne ya bar gurin shi mana وربما منعه في بعض الأحايين وسلوكه ما زي هناشي ولعل ذلك يعود إلى أن الذهبي كان وحيد أبويه كاجبه wannan mata ta koma saboda kasantuwa shi zahabi shi ɗaya ne gwal a gurin mahaifin shi shi kaɗai ne kenan tara holmiya fadannal abu bibinihi hubban lahu fadannal abu to uban ya yi riko asali abdannu rowa inna ma yi dannu biddanini wa yunafasu bithamini abu zaidu kenan eh, abu zaidu ne da harif sun zauna suna hira sai abu harif ya ce ni kam Ar aljara walau jara wani ya yi maganganu ni ko kayan mun ba kyau zan yi maka mai kyau in kayan mun laifi zan yafe da ya gama magana ya ce ko ka hana mun zan baka sai haris abu zaidu ya ce a'a inna ma yudannu bid-danini wa yunafasu bith-thamini ya ce mutumin da ya mana rowa mu ma rowa za mu yi mai ya eh mana ya ce abinda tana da daraja to a kanta ne ake gasa ya ce shi ne bacin jazaitu man alaka bi wuddahu jaza'a man ni ala usihi wakiltul kaila man kalali yoro ferron gallikin kuzaniya yoro bulim karrikin gaisanda to duk abin da kamun to nema shi zan yi maka an kamun mai kyau in kamun ba kyau rama zan yi ha da ya ce mu ba mu wallahi mu abinda ka fara mu ba mu a ciki wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misal ya ce mu a gaban na gaban nan ba mu ciki wana su hawa a fadin nan babu kamar wadda wani babban mai kudi ya fara a garin nan ya ce wa sayi sayyi'atin sayyi'atun ya ce kuma mana fa mu ba mu ciki فظن الأب بابنه sai ya yi riko da ɗansa hubban lahu saboda son ɗan wa mahafatan alaihi kuma tsoron kada wani abu ta same shi wa kada ta hassara al'imamu ala ta'akhurihi fi rihla kuma ya ji wato ta hassara ya ji wato asara ne kamar ya yi asara bai ji dadin rashin wato bai ji dadin tafiyansa ilimi wato bai ji dadin yin latin da ya ba shine abin da yake nufi a nan gurin tahassara al-imamu ala ta'akhurihi fir rihlati bai da annahu ata'a abahu duk da dai shi mahaifinsa ne yabi bai da annahu ata'a abahu mahaifinsa ne yabi biyayya yayi wal tazama bi mashtaratahu alaihi wa asahu bihi kuma ya lazunci abin da ya saka mai a matsayin sharadi kuma ya masa wasu ثم سمح له أبوه بالسفر والرحلة عندما اشتد عوده lokacin da bukatansa ga karatun ta sananta sai mahaifin ya ba shi izini wa balaga nahwan min 20 sana kuma lokacin shekarun shi sun kai kusan 20 فرحل إلى wa المشهورين في دمشق وقرائها ne جمع القرية يعني قرية قرى fi طواف wa buldani suriya wa lubnan wal urdun وفلسطين ورحل إلى مصر وإلى الديار المقدسة للحج والسماع كاجي قرورون دي ياو ثم لقد اتصل الذهبي اتصالا وثيقا بثلاثة من شيوخ ذلك العصر يريكو riko mai tsanani da malamai manya-manya guda uku a wancan zamani su malaman زامني ما سوما يمن manya-manya يعني. ne shine al-hafiz jamaluddin abul hajjaj al-mizzi mai tahdhibul kamal wanda ya rasu hijira na da 752 haka ne ba 752 wannan menene ibn hajar na'am hmm, kaga ɗayan ya tafi ya eh, dawo haka ne ba hmm, idan madammin na sayyidun قام سيد قاول بما قال الكرام فعوله كما إمام أبو حنيفة الإمام الشافعي شكرا لا لا رسول لا كهيفش تورارو يبتشي سيد يفتع وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المعروف بن تيمية الحراني المتوفى سنة وان يرسل جرانا داري بوكو إلى عشرين دبتوكس دا wa alamuddin abu muhammad alqasim ibn muhammad albirzali wanda ya rasu hijira na 739 kaga kaga malaman nan to ba dole ba ya zama zahabi din wa tarafaqa ma'ahum tilata hati ya kasance tare da su duk tsawon rayuwar shi tilata hayatihim duk tsawon rayuwar su kun ga abin da ake yi kenan su in sun haɗu da malamai wadda malami ne yana da majalis yana karantarwa in sun fara karatu to ba za su daina zuwa gurin wannan waɗannan malaman da suka yarda da su ba har malamin ya mutu ranar da malaman sun da suka yarda da su wadda tun suna kanana suna karatu suna zuwa karatun sun ranar da suka rasu to shi kenan an gama an yi graduating kenan haka ake yi gane wannan kana zahabi yi asghar rifaqihi nan a cikin yan uwan shi waɗanda suke neman ilimi shine wanda ya fi wato shine mai karancin shekaru a cikinsu su wakana al-mizzi hun, mizi shi fi su girma kaga Mizi har yin zahabi ibn ibn ma shi ya yafi shi shekaru وكان بعضهم يقرأ على بعض فهم شيوخ وأقران في الوقت نفسه تو وسو سنا كراتو أقولين وسو سو ما لمن ينوى كما لمن ينوى ندكنسو توفي الذهبي في ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة 748 وثمانية واربعين بلمشق ودفن بمقبرة باب الصغير كاقا قرين دي رسو كما شكرون دي رسو داري بوكوي دا أربعين دا توكوس داري بوكوي da arba'in da takwas kaga shi ya ma riga mizzi rasuwa wato mizzi yana da rai aka haifi zahabi yana da rai zahabi ya rasu kuma shi ya fi ibn taimiyya ma shekaru gane wannan kuma kaga tsawon shekarun da ya yi shi mizzi din aga ya rasu 752 haka ne ba mm. amma ibnu taymiya maka duba 700 da abin 20 da haka ibnu taymiya ma imizi yana da rai aka haife shi yana da rai ya rasu haka ne ba وقد علم الذهبي رحمه الله أن العمدة في علم الحديث هي معرفة الصحيح هي معرفة الصحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا كاج كن جابن ده mana ya ce shi zahabi ya gano cewa annal ta abin dogaro a cikin ilimin hadisin nan shi ne mutum ya san hadisai ingantattu da kuma waɗanda ba su inganta ba da illolin hadisi da kuma hanyoyinta lafi turkihi yadda hanyoyin suka yi sabani wadda ita ce wadda za ta taimake ka gurin gane illoli ba sannan mazajensu gurin jarh da ta'dil ɗin وأما العالي والنازل أما عالي da nazil wa nahwa dhalika falaysa min al-usul al-muhimma ba su cikin abubuwa masu muhimmanci kawai wannan ilimi ne zaka karanta amma al-ali wan nazil sun muwafakan ka da su badal da musahafa da da sauransu wannan kawai ilimi ne ka gane shi amma dai gurin hadisi taimaka amfani tana da wuya wa hada ma tamayyaza bihi dhahabi ko kaka anan abin da yake karantar da kai ka himmantu da abin da tana da amfani fahimta za ha ma'aradul masalihi yi ƙaddamul ala minal masalihi وهذا ما تميز به الذهبي فتمكن min هذا العلم azizi غاية التمكن kaga wannan ce wannan shine abin da zahabi ya bambantu da ita da saura a cikin sauran to sai ya samu tabbaci a cikin ilimin nan ilimi mai amfani kuma mai girman nan tabbaci na makura to tabbaci a tamakun wannan za ka ji za ce fulanun mutamakin ai wane ya samu karfi a fannin da ya karanta na ilimin nan ko usuli ne ko nahawi ne ko faƙihi ne ko wane ne ma in sun ce mutamakin to shi abin da suke nufi Sabida aka kai ma sai kai hankali karkacewa ne mutamakin a'a kai ka tabbatar cewa shi mutamakin ne kafin ka ce mushi mutamakin wani sai ce maka mutamakin ma amkan fa wannan kai zaka ce mutamakin amkan wanda a arbon hadis ma zaka zaka ci kwalan shi ko saboda haka sai a lura malam yace baka gani ba su academicians kai yanzu kana PhD tukun baka gama ba ka sa sunanka doctor hmm? ai ka san bala'in da za ka yi da su sai su kira ka kai ne wannan kai ka zama doktor ne kenan ka yi violating na rule nasu sunan da baka kai gurin ba ka saka akan kan sai sai ka gane kuskuren ka ba to me yasa na addinin ko eh, saboda ka shi ma alura fa na baga fi ma'rifatir rijal فنبغى سي كوري كشي النبوغ هذا شيء النبوغ صبر طويل فنبغى في معرفة الرجال وأحوال الرواة والجرح والتعديل ونقد الأسانيد ومعرفة المتفق والمفترق والمختلف والمختلف فجرح وعدل وصحح وعلل وفرع وأصل واستدرك على الكبار وخالف الأئمة بالحجة والبرهان حتى دخل في كل باب من أبواب علم الحديث kaga abubuwan da yayi kaga waɗannan sun ilmin hadisin ai haka ne ba farra wa asal wannan wani abin da wasu suka rubuta sai shi ya fasa cire wasu abubuwa a cikin ta yayi bayani asal wasu ka'idoji ne shi da kansa ne zai rubuta ya ce wannan ta zama a matsayin ƙa'ida. istadraka alal kibar manya wadda suka yi rubutu da sauransu ma sai ce gashi abubuwan da su basu yi ba wani wani yayi kaza to wannan abin ya kamata yi tukun bai yi ba wannan shine istidrak wa khalafa al-aimata bil hujjati wal burhan sai saba musu duk inda ya ga ba su da hujja to shi zai bi abin da tana da hujja ne hatta dakhala fi kulli babin min abwabil ilm min abwabil al-hadith sai da ya shiga kowane babi cikin ilimin hadisin nan yawwa ومن أبرز صفاته أنه لم يكن عنده جمود المحدثين ما لا يجي daga cikin fitaccen sifohinsa أبرز صفاته أنه لم يكن عنده جمود المحدثين to bai da taskarewan tunani irin na wasu malaman hadisi me yake nufi anan wala wala na naqalati kuma baya taqlidi na naƙalto hadisi jumudul nan da yake faɗin nan ba shi wane ya ce hadisin nan ya inganta hmm? wane ya ce hadisin nan bai inganta ba to shi ba zai siya akan kai kace bai inganta ba ko kace ya inganta ba zai yi duba da kanshi shi hmm. wato ka sani a cikin ilimin hadisi ma akwai taqlidi wanda yanzu kam shine ma abin da ake yi wani hadisi eh, wani ya saha shi wani hadisi eh, wani ya shi da'ifi wani taqlidi ne kake yi ba hana ka yin taqlidin ba amma taqlidi ne kake yi ne ya kare saboda wani ne ya fada kai kai bincike ba kai ba ko yaya to an yi maka aikin ne to aikin da aka yi ka zo kana amfani da ita ita ce taqlidin to yanzu akai gurin taqlidi ma aiki ba koyaya a kai gurin ka iya yin taklidin ma aiki ne a wannan fanni to shi zahabi baya yin haka yace wala taqlidun naqala bal kana faqihan nazar mai fahimtan yin bincike da nazari kenan amiqal fikri mai zurfin tunani mutawaqqilul zaka mutawaqqilul zaka'i kuma kokolwarsa fadakakke ne mutawaqqid asali mutawaqqid ya alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas waqud abinda za a hura mutawaqqid hmm? yawa shi yasa nace fadakakken tashi wa zai aiko mutawaqqidu adh-dhaka'i safi al-qariha safi al-qariha mai tacaccen kwakwalwa mutafarridu shakhsiyya wanda yake ya kadaitu gurin siffofi na shakhsiyyar nan shakhsiyya ita ce personality mustaqillal manhaji manhajinsa kuma na zaman kanshi ne harisan ala sihhati ma yanquluhu mai kula ga abin da zai nakalto wa naqdi ma khalafa as-sawaba kuma yin naqdi ga abin da ya saba wa abin da take daidai fala yakadu yata'adda hadithan yuriduhu hatta yubayyana ma fihi min dhafi matnin aw dhalami isnadin to ba zai haye kowane hadisi ba sai ya yi bayani in akwai rauni na matane ko kuma duhu na hadi na isnadi zaune <laughs> mai isnadin kawai wannan da ibara ne amma duk abu daya ne Waƙalla qalla an yughadira sanadan fi ta yi kalamun illa ho ta kirka same shi zai karanta wani isnadi ya yi gaba alhali akwai wasu a cikin mazajen wanda suna da rauni sai ya bayyana ba zai wuce ba sai ya bayyana su bima ya shi sadra da abinda za ta wato gamsar da kirjinka hatta asbaha dhalika manhaju ilman alaman alayhi har wannan manhajin ta zama alama ne wadda za a siffanta shi da ita wa urifa huwa bi tafawwuqihi wa tamayyuzihi fihi an gano shi da wannan bi tafawwuqihi da wuce saura Wata yuzihi da kuma bambantuwa da saura fihi a wannan ilmi fakana bi haƙƙin da gaske zahabiyan kamar zinari ne bi nafiyi hmm, yanfi anil shawa shawa'ibahu wa ma a ruwa'ahu haka ne ba fi yana sharewa anil hadithi ga hadisi shawa'ibahu abinda ta a shawaib ash-sha'ibatu abinda ba ta da kyau ne ta zo ta shiga wani abu shine ash-sha'ibatu shaba fihi kaza abu kaza ne ya shigo masa hmm, an yanfi anil hadithi shawa'ibahu yana kore daga hadisi dattin da za ta shigo mata wa ma yukaddiru ruwa'ahu haka ne ba wannan ruwa wannan na shan ruwan nan irtawa din nan to ita ne to wa ma yukaddiru wa'ahu dama illa idan kana al-ghadir murajrijan da sauran sunan al-kadir ruwa wadda ta yi datti dattin ruwa shine al-kadir al-kadara to din to wa ma yukaddiru ruwa'ahu abinda za ta sa ruwan ta zama da datti ba to wannan sai kai ka ce wa ma yukaddiru ruwa'ahu abin da za ta kawo wa hadisin ko kuma isnadin ko kuma mazajen wani abin da gata kamar datti ne a kanta sai shi ya bayyana abin da take a kai kafin ya yi gaba kenan da yin irin waɗannan abubuwan ne wato ya sha bamban da saura kana min abrazi jawanibi shakhsiyatihi al-ilmiyati ma'rifatuhu al-wasi'atu ar-rasikhatu bir-rijali kana ya kasance min abrazi jawanibi shakhsiyatihi al-ilmiyya na daga cikin wato abubuwa wadda suka fi bayyana jawaniba min abrazi jawanibi shakhsiyatihi na daga cikin abubuwan da suka suka fi bayyanuwa a gefen wato gurin kallon shakhsiyansa shi zahabi al-ilmiyya na ilmi ma'rifatuhul wasi'a sa wadda tana da yalwa الراسخة ودتا واتو أيوة أقول لي مش الراسخة ودتا تب تاسا متبتشي في الرجال ورنسان مزاجة كان من أبرز جوانب شخصيته العلمية معرفته الواسعة أيوة معرفته وانا شنو اسمه كان نعم. قال وانا kana min bi jawanibi shakhsiyatihi wannan abin da yake nufi in shi zahabi ka duba shakhsiya ka duba personality shi da darajojin shi da ilimin da ya tara hmm? abin da ya fi sauran a cikin su kaf shine ma'rifatu ruwasi'atu rasikhatu bir rijali sanin mazajen da yayi gane wannan sanin mazajen da yayi ita ce tafi daraja da bayyanuwa a cikin sauran abubuwan shi na ilimin yanzu mun gane abin da yake nufi ba haka ne sanin da ya yi wa mazaje ita ce ma ta bashi duk wannan darajan ya ce saboda ya sirrin ilimin hadisin shi ne rigal na mazajen gane wannan wannan gurin naƙadi fa amma kai kana yin naƙadi ba ka da fiqhu to ka zama kaman pharmacist ne kana pharmacy ne zaka buga magani ka ce wannan magani tana da kyau wannan baya da kyau kai baka ga kamfanin da aka saka ruwa baka ga wannan ba baka ga amma ka zo asibiti ba kai pharmacist wanda ya ce kai na yana ciwo zaka ce tafi asibiti ba ko wanda yana asibitin ya zaka ce ga maganin nan tana da kyau wannan ba ta da kyau amfanin su ba a'a to kai baka karanta ba ne ka je ka yi amfani da su mu mun gama maka aiki tatattu ne wannan masu kyau kai ne za ka yi ka san dai how to put it into action gane wannan to abinda ake so ka zama rawi kuma dari riwayatu waddiraya eh, ka san isnadin ka san mazajen kuma ka san matanin gane wannan yawwa وسبب ذلك عائد إلى أنه خلف آثارا ضخمة في هذا المجال wannan kuma za ta koma ga saboda ila annahu khallafa yabar atharan dakhma abubuwa masu girma fi hadal majali a wannan fage athar wannan asali alama ne ai asar alama ba to anan abin da yake nufi rubuce rubuce da littattafan da ya rubuta shine abin da yake nufi haythu ikhtasara kutuban kabira yayi ikhtisari ya takaita littattafai masu girma متخصصة بتاريخ الرجال وأنسابهم لتتفين ود سكي كيبان تتوني قني مسنين يني كوكما تاريخي نمزاجه دكما سسنس كما ألف كتبا كثيرة أخرى يد يألف يربط لتتفين ما سيوى وهذه المعرفة الرجالية الواسعة جعلته يقف بالتفصيل على كل ما تعلق برجال الحديث saboda wannan fadin ilimin ne duk abin da ya zo sai ya sai a yi bayani a kanta na ilimin na hadisi hatta adha shaykh al-jarh wa tadil har ya kasance shaykh shugaba ne na jarh da ta'dil wa rijlar hmm, haka ne wa rijali fi kulli sabilin haka ne ba wa ko wa mun je kafan mazaje fi kulli sabilin a kowane tafarki ka annama jumi'atil ummatu fi saydin wahid kaman ka ce sai an tara malamai a gefe guda fa nadaraha afwan mazaje waɗanda ake ruwaito waɗanda suke ruwaito hadisin nan kaman an tara su gefe guda fa nadaraha sai shi zahabi yayi nazari akan su thumma akhbara thumma akhadha yukhbiru anha ikhbara man hadaraha sai kawai ya kasance yana ba da labari a kansu labarin wanda ya kasance tare da su a zamaninsu wata siffanta wanda ya yi yace ya ce shi zahabi in ka duba ilimin da ya tara kamar ka ce mutanen da suka ruwaito hadisi mazajen da ake musu naƙadin nan an tara su gefe guda sai shi ya saya ya duba su kowa sai fara baka labari kamar ya yi zamani da su نعم. يعني أنا سيماريتش مؤلفاته وهي كثيرة متنوعة في القراءات والحديث والعقائد وأصول الفقه والرقاق والتاريخ والتراجم والسير ونحن نشير إلى أشهرها فمن ذلك المستدرك على مستدرك الحاكم كاجفة تكاين زبون دا إدازو مكام استدراك لنا هكذا ابن الأثير anniyatu fi ghalibil hadis ba shi mana manta sunan littafin akwai wanda ya ce a kai ma akwai abunda da baka kawo ba sai da yazo ya hada wasu abubuwa shi ma dama haka ne al lillahi wahdahu al fi ilmi mustalah al-hadith al al-kaba'ir mana shi ne littafin sananne ya ko al tarihul islam wafatul mashahiri wal tarihul islam wannan indai kana son tarihin wani cikakke da breakdown to a can zaka samu ga in yana magana su a cikin wasu littattafan salli hannu mizan da sauransu zai ce maka zan sai in yi maka bayani amma dai wasu labaran in na baka anan kuka ma za ka yi sai maka isharan can tarihul islam din a can ya fi yin bayani breakdown a kan sauran littattafan shi saboda kaga can ya ce tarihul islam amma can su lisanul mizan da sauransu ai wannan ya rubuta su ne akan purpose na hadisin to zai yi concentrating akan abin da za ta yi amfani a gurin ne kuma nan da kan ba masu yin islamic studies ko babu to waɗanda suke yin islamic studies akwai wasu littattafan tarihin da ake karantar da su waɗanda waɗancan littattafai miyagun littattafai ne miyagun littattafai ne amma kai ka sani ba sai a zuzzuba maka wadda barna ne a cikinta gane wannan wannan wani lokaci inda mun samu mun ga wasu za mu iya yin ishara a kansu wadda saninsu tana da amfani in ba haka ba mutum zai iya karanta gurbataccen tarihin musulunci musta shirifun waɗannan da suka shiga addinin saboda su yi barna hmm? littattafan kamar su fajirul islam duhal islam waɗannan littattafan in ka tambayi wanda ya islamic studies ya san su kuma shi yana ganin kai wannan mutumin mutumin kirki ne malami ne babba ga ya rubuta littafi a ah, yaudaran ka aka yi yaudaran ka aka yi dama wanda ya karanta da kai shi dama yaudararre ne wancan ko kai kana islamic studies kai kana da PhD ko masters ba kai larabci ba <laughs> ba ne bane kai wannan dama an yaudare ka ai kai kai professor ba za ka iya ka saya ku yi hira da mutum da larabci ba professor in islamic studies الدراسات dirasatul islamiyya. la ilaha illallah wannan ba bala'i ba ne ko? root na islamic studies ne na ƙurani da hadisi ko da larabci ne aka yi su to kai kuma kai har ka kai professor wato kai inda dai aboko ne a gaban ka mutum ɗaya ne kawai emiratus ba boko an ka zama emeritus sai ka mutu nan gaba to mutum ɗaya ne a gaban ka amma ba ka yi larabci ba kai ne za ka sai a kai wa wasu bayani akan addinin musulunci gane wannan akwai sharri da yawa kuma littafin nan alwala'u wal bara na shahul islam ko akwai alwala'u wal bara irin waɗannan littattafan suna da amfani mutum ya dauka ya karanta saboda sharrorin da suke yawo na interfaith wannan waɗannan interfaith wannan sun masa mutane suna yin wasu abubuwa dai akan wato rancen dai akwai wani abokina kiban ban labari shi ma akwai wani occasion da ake yi asali ashe occasion da su 'yan interfaith ne suka shirya a can wani state ne da daban um, za a yi ta zai ce birin ya yi da ya cire littattafansu ya karanta ya ce kaga wata mutanen nan fanga abin da suke abin nan ya ce jihadi da yake yakin da manzon Allah sallallahu ya yi ma su sun yi mata fassara na self defense ne yakin da manzon sallam yayi yayi saboda self defense saboda tsare su tsare kawunan ne Wadda shi manzon Allah a cikin hadisi an tambaye shi wa alladhi qatilu hamiyatan wa alladhi qatilu shaja'atan wa alladhi qatilu kaza wanne ne na Allah sai ce alladhi qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya hmm. alladhi qatala li takuna kaga manzon Allah sallam ba an ari masa baki an ci mai albasa ba ne shi ya faɗi da bakinsa da yawon bakinsa kenan ya faɗi purpose na yin yaki kenan su yanzu shi sun juya abin juyawa suka yi tun da eh, kafiran 'yan uwansu ne suna so su zaman lafiya da su wadda su a opposite side din ba su nufin wannan to wannan magana wata magana ce da wadda tana da tsawon murya mu ci gaba da karatu amma dai ku lura Hmm? Wannan abubuwan ka lura kuma kai hankali zamanin nan shine wanda manzon Allah sallallahu yake cewa akwai malamai du'atun ala abwab jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha masu kira ne a kofan jahannam wanda ya musu o oh, ya ce musu yes aso doka su jefa ka cikin wuta gane wannan kuma kai mamaki fa wannan mutumin da albani zare ya faɗa nura khalid shi ne ke musu lecture a can ɗan shi ne ke musu lecture yanzu kai sare su kai mutum zai yi maka magana kan interfet ne ce tana da kyau wai shi ya yi karatu yana da ilimi a ka ce mushi a kai dai baka sani ba ko ka ce kai kana teori mu muna practical koya dama wani lokaci za a fake da guzuma a harbi kar sana fungasu nyir birfe sakaladin are da ma nyiro fungasu sa brife nyiro sakaladin a rubuta wasu abubuwa amma kun zo reality ba haka ba ne. ana yin haka in an ga kuma kai din kana da hasken eh, addini da sauransu kuma za ka yi hijacking nasu su ce kai wannan eh, na gaba ba ka ciki to wannan ne abin da ake yi waɗanda ba su sani ba su ce kaza da kaza babu ba a yin haka addinin musulunci ba rufa-rufa ba munafunci mun gane wannan hmm. saboda haka duk wanda ya je shiga irin waɗannan abubuwan su san cewa wannan abu ne mummuna ba ta da kyau sharri ne take nufin musulunci da ita kawai ana so a kashe zukatan mutane a zauna haka kawai karshen abin ma babu wani addinin da yana motsi dukan ɗaya ne shi ne abin da ake nufi hmm. wadda shi wanda yake faɗin haka ma bai yadda ba bai yadda ba ko? imana فوالله المستعان ما تذكر وفيات المشاهير والأعلام تذكرة الحفاظ سير أعلام النبلاء العبر في خبر من غبر ميزان الاعتدال في نقد الرجال السيرة النبوية وأن يجي وهي في كتابه تاريخ الإسلام ما لا إن كاسي اللي تاريخ الإسلام تو وأن السيرة النبوية تانا شكي نعم. أيوة. كمان مجموع فتاوانا ابن تيمية بقى aka wani tafi gusararru kanana kanana kanana an kaje can gasu nan a tare can bayanu zaghalil ilmi wa talab الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ما ليت زيادات الحافظ الذهبي على مراتب الجرح والتعديل wannan dama mun karanta a can irin ta ba hmm. to sai kuma mu ji shi me ya faɗa توجد للحافظ الذهبي زيادات على هذه المراتب عدلت عدلت عن مراتب ابن أبي حاتم عدلت كركتا من مراتب ابن أبي حاتم دقا مراتبنا ابن أبي حاتم سن شابا كان وقد ذكر هذه المراتب في مقدمة كتابه ميزان الاعتدال أنبت ورنا مراتب أشيوان في يقول ينا مراتب التعليل يجي فأعلى المراء فأعلى العبارات في الرواة المقبولين ثقة حجة ثبت حافظ ثقة متقن ثقة ثقة أو ثقة ثم ثقة ثم ثقة صدوق ولا بأس به وليس به بأس ثم محله الصدق وجيد الحديث صالح الحديث شيخ وسط شيخ حسن الحديث صدوق إن شاء الله صويلح ونحو ذلك mulaharatun ala hadha tartibi wasu abubu wasu abubuwan dubi akan wadannan maratib din هذا هو ترتيب عبارات التعديل عند الذهبي والنشين الذهبي وده يترتيب ناسه وواضح أنه لم ينص على المراتب أبيني أفيلي تكيشي بي مغانا أكن ترتيب دنسو با بي تنصيص يتشو وانا نبيو بي فدي هكا با وإنما فصل بين كل مرتبة أخرى كو يارا وسكانين سنين بحرف العطف ثم الذي يفيد الترتيب والتراخي كما هو معروف عند النحاة نعم أنا ما قلنا أنجيتا وإذا صرفنا النظر عما زاده على ابن أبي حاتم وابن الصلاح من عبارات فإننا نلاحظ أمرين هامين يجي من كود كاي دغا كاري daga ده karen da yayi ga Amr ibn Salah da Ibn Abi Hatim yace zamu gano abubuwa masu muhimmanci guda biyu awwaluhuma أن الذهبي أخر عبارة جعل ابن أبي جعلها ابن أبي حاتم في المرتبة الثانية وجعلها هو في المرتبة الثالثة وهذه العبارة هي محله الصدق كنت جوانا مغانا wato ina ce kunji baka ji ba kai shiru ka cuci kanka ne saboda ni zan yi gaba wasu inda su suka saka a na biyu shi ya kawo ta a na uku shi na abinda yake nufi ya ce wannan shi ne mulahaza na farko maratibul jarhi haka ne ba? koyaya afon sani ja'ala ibn abi hatim min maratib at-ta'dil arba'an kama sabaqa an an arrafna kama yadda muka yi bayani akan abu wato muka yi bayani da ya gabata waj'alaha adh-dhahabi thalathan amma dhahabi aqulin sabuda aw kuni haythu adamaja thalithata war-rabi'ata 'inda ibn abi hatim faj'alahuma fi al-martabati ath-thalitha adamaja al-damju saka abu cikin abu ne ya saka ɗayan cikin ɗayan sai ya maida su sun zama ɗaya. wannan shine abubuwa masu muhimmanci wanda ya kamata a gane na bambanci kaga wannan abin da ce karatun na akwai exam ko to wannan question zai fita ana yi abubuwa guda biyu din nan sai ya ce maka menene bambancin tsakanin maratib nashi da nasu kaga mun dai a digiri ne ko dole ka kai ba ko ba gaya maka ba wanzu wani zaka zage layi a gurin ko yaya saboda aka kai noticing irin waɗannan abubuwa مراتب الجرح ومراتب عبارات الجرح عند الذهبي خمس بينها بقوله أقول إنسان مراتب من الجرح ها biyar ne. ya bayyana su da fadinsa wa adna ibaratul jarhi dajjalun wa kadhabun aw wadda'un aw yad'u al hadifa sannan muttahamun bil kadhibi muttafaqun ala tarkihi sannan matrukun laysa bi thiqah sakatu anhu dhahibul hadifi fihi nadarun halikun saqit sannan wahin bi marra laysa bi shay'in نعم ليس بشيء ضعيف جدا ضعفوه ضعيف واهن منكر الحديث ونحو ذلك سنا يضعف فيه ضعف قد ضعف ليس بالقوي ليس بالحجة ليس بذاك يعرف وينكر فيه مقال تكلم فيه لين سيء الحفظ لا يحتج به اختلف فيه صدوق لكنه مبتدع ونحو ذلك من العبارات التي تدل على اطراح الراوي بالأصالة saura waɗanda suna nuna barin hadisin wanda aka siffanta shi da irin wannan aw ala da'fi ko kuma tana nuna ga rauninsa aw ala tawaqquf ko kuma tana nuna ga asayu ba za a yi hukunci akan abin ya faɗa ba wato ba za ka karba ba kuma ba za ka ce mm, mm, jawazi an yuhtajja ma'alinin ma'alinin ma wannan نكرة واصفة لين مع لين ما تارد ونروني فيه أشي وانا ما رواية ملاحظات على هذا الترتيب أبو بون دوبي أولا ترتيب ده شيء بمقارنة ترتيب الذهبي بترتيب ابن أبي حاتم يتضح لنا أم مقارنة سكان ترتيبنا ذهبي da ابن أبي حاتم abi hatim za أن ابن أبي حاتم wa المراتب أربعا وجعل وجعلها الذهبي خمسا kaga a can hudu ne a nan biyar ne yace hunaka ibaratun laysa fi martabatin wahidatin inda ibn abi hatim ba a martaba guda suke ba a gurin ibn abi hatim kaman layyinun wa laysa bil qawi haka ne ba fal ula min awwal maratib al jarh indahu wa akhaffiha والثانية عنده من martabati saniya. ولكنهما عند الذهبي من المرتبة الخامسة وهي أخف المراتب عنده ويتوا وتوازل هذا نه وتوازى المرتب وتوازى تتوازى المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم ميسا هنا فتحة وهي أخف المراتب عنده attawazi attawazi na iza din ne na iza din ne dama irin waɗannan fa'ul kaliman hamza ne amma da ya zama tafa'ul sai fa'ul kalima aka mayar da ita wawan gane wannan yawa ana yin haka to anan al'iza'u bangare ba haka ne ba وهي أخف المراتب عنده وتوازي بريم دوكيتها هكا توازي تفاعل وتوازي المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم هكا شيء زي زي في بيانه وتوازي المرتبة الأولى تنافس كانت مرتبة تفرق عند ابن أبي حاتم يقولين عبد الرحمن بن أبي حاتم كان لفظ ده يفعله in ya gurin ibn abi hatim ne to wannan abin da ya fada tana fuskantar martaba ta farko gurin ibn abi hatim yanzu mun gane abin da ya kawa nan Wani ونلاحظ أن الذهبي قد عقب على الكلام على مراتب الجرح بعبارة غير ya yace in mun ga zahabi zahabi yi wasu maganganu wadda ba mu gane ta ba ghayru mafhuma magana ce wadda ba kowa bane zai gane ta wahiya ونحو ذلك من العبارات التي تدل على جواز أن يحتج به معلين ما فيه haka wannan maganan ai ba mafhum bane wa nahwi dhalika da makamantar wannan min al daga daga lafuza allati tadullu ala jawazi wadda tana nuna gayyuwa an yuhtajja bihi a kafa hujja da ita ma'alinin ma tare da wani irin rauni ga mutumin da mutumin duba wannan فنم لفظ أيبا مفهوم بنيكو هل معنى هذه العبارة عبارة أن من مراتب الجرح من يحتج بحديثه مع ما فيه من لين أغاني أبنى ما لك نبي يعني أغاني كمان قالوا بلي جيفا هل ما هذه العبارة شين وأنا ما غانا أبنى لك نبي يعني أن من مراتب الجرح أشكي مراتب الجرح أن أن من مراتب الجرح man yuhtaju bi hadithihi akwai wanda za a kafa hujja da hadisinsa ma'amma ma'ama fihi min linin tare da raunin da take tattare da shi kenan ko yana da rauni maganarsa tana nuna akwai wanda zai yi a kafa hujja da maganar shi ko yaya mun ji wannan maganar yace hada ma'a mulahadati anna ibn abi hatim wa ibn salah qad nassa ala anna man yuhtaju bihim hum ahli martabati kidan sai yaro na'am hada مع ملاحظتي wannan maganan da yayi tare da ganin annab na abi shi ibn abi hatim da ibn salah sun yi magana a akan anna man yuhtaju bihim wanda za a kafa hujja da maganan su hum ahlu martabatin wahida min maratibi al su mutane ne na martaba guda cikin maratib na adalai amma wa baqiyatul maratib sauran maratib din nan la yuhtaju bi hadithiha ba za a kafa hujja da hadisin su ba wa inna ma yuktabu hadithuha halin nazar fihi wal itibar hasali ne za a rubuta hadisan su saboda ai i'tibari da su yanzu in mun je sai mu je kuma mu ga maganan da shi zahabi yayi wanda kuma malam ya kawo ta a matsayin tambaya kila za mu samu wani abu a kanta kafin darasin mu na gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك